tuko katika kutaja aina za ibada ambazo haifai mtu kufanyia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tukataja mingi kama dua khauf sasa leo tutaanzia raghba rahba wal khushu anasema al-muallif rahimahullah wa dalilu raghbati wal rahbati wal khushu qawluhu ta'ala raghba maana yake ni nini raghba maana yake wanazoni wa mtafsiri ibn Uthaymeen katika kitabu chake akisharehesha hii kitabu anasema mahabbatul wusuli ila shay'il almahbub mtu kupenda kufikia kwa yale ambaye anayopenda hiyo inaitwa raghba unapenda kitu mfano unapenda janna na uko na hamu ya kufikia hiyo janna hiyo inaitwa raghba ar fil janna na rahba maana yake alkhawfu almuthmiru lilhurubi min almakhuf ni haufu ambayo matunda yake ama inakupelekea mtu kukimbia kwa yale kitu ambaye anaogopa mm. mfano mm. kuogopa moto unaogopa moto hiyo inakupelekea wewe usifanye maasi ambayo itakupelekea katika moto hiyo ni arghaba. kwa hivyo arghaba ni khaufun maqrunun bi'amal ni khaufu ambaye iko pamoja na amal unafanya hali ya kuwa unaogopa kitu wal khusuu adhullu min azamati llahi mtu kuwa na unyenyekevu kutokamana na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala bihaythu yastaslimu liqada'ihi alkauni wa shar'i mpaka inampelekea mtu anakubali kwa yale ambayo itampata miongoni makadha vitu ambazo Allah amempangia hizo zote ni ibada na mtu hafai kufanyia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala dalili yake ni kauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah subhanahu wa ta'ala akisifu waja wake katika hii aya anasema hawa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wanat, wanapenda ama wanatamani yale ambayo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye pepo na wakiogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na wanakuwa wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني خشية معنى yake ni nini alkhashyatu المبنية على mtu kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ana elimu yani ma'adhamati man yakhshahu pamoja na kumtukuza yule ambaye anamuogopa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amesema ametumia hili neno la khashya alipotaja wanazoni anasema innahum eh, ma yakhsha Allah min ibadihi alulama wanamumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi katika viumbe vyake ni maulama kwa sababu gani? Maulama wanamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi. Ndio maana kuogopa kwao pia imekuwa zaidi. Kwa hivyo khashia na khauf ni tofauti. Khauf na khashia pamoja na ni neno moja linaonyesha maana moja isipokuwa hii khashia inakuwa ha iko, iko juu. Yule ambaye yule mtu ambaye akona khashia hofu yake iko juu kuliko yule mtu ambaye akona hofu. خوفنا الله سبحانه وتعالى ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإنابة مناكه إيه؟ آه، الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته إنابة مناكه إيه؟ نمت كرجيك الله سبحانه وتعالى وكسماميشا طاعة يا الله سبحانه وتعالى أنباز الله سبحانه وتعالى أم يمرشا na kuepuka na maasi yake na hiyo ni ibada inafaa kum, unafaa kumpokesha nayo Allah subhanahu wa ta'ala dalili yake wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Allah subhanahu wa ta'ala anasema rudini kwa Allah kwa Mola wenu na mujisalimishe kwake yeye ودليل الاستعاذة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين استعانة نمت تكم سادة وكيتو دليل الله سبحانه وتعالى كتك القرآن أنا سيما إياك نعبد وإياك نستعين يعني إي آية نسومه katika sala kila wakati maana yake yani Allah subhanahu wa ta'ala ndo pekee ambaye tunamwabudu na yeye pekee ndo tunataka msaada kwake kwa hivyo kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni ibada wanadamu anafaa kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ile isti'ana yani kutaka msaada kwa kitu iko sampuli mingi kwanza ni hii ambaye mtu anataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya pili alisti'anatu bil makhluq bi amrin yaqdiru alayhi mtu kutaka msaada kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambaye anaweza anamwambia mtu nisaidie kitu fulani hiyo haina shirku wala hiyo ni jais ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wataawanu ala albirri wattaqwa yani jisaidieni katika mambo la khairi يتاتني الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر Fahadha lawun ta'il, yani mtu kutaka msaada kwa mtu ambaye yuko hai, yuko na wewe, lakini hawezi kufanyia hiyo jambo. Hiyo hata kama haitaingia katika shirki, lakini haitakupelekea kwa shirki, lakini hautapata msaada yote kwake. Wal isti'anatu bil amwati mutlaqan au al ahya, yani ingine ni mtu kutaka msaada kwa aliyekuwa hai ambaye ni mayit na hiyo ndo haifai na shirk na shirk khamis alisti'anatu bil a'mali wal ahwali al mahbuba mtu kujisaidia na a'mal ambaye vitu ambaye ni inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amesema wasta'inu bisabri wassalah jisaidieni katika mambo yenu kwa kuwa na subra na sala Hizo ndo eh, vigawanyiko vya alistiana ambazo almuallif rahimahullah ametaja hapa. Asharih. ودليل الاستعاذة قوله تعالى الاستعاذة دليل الاستعاذة قوله تعالى قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق الاستعاذة الاستعانة المتضمنة للعبد من العبد وتفويض الأمر يعني استعاذة نمت كجلين دنا الله سبحانه وتعالى دليل yake ni قل أعوذ برب الفلق سورة maarufu ودليل الاستغاثة قوله تعالى دليل الاستغاثة من قول الله سبحانه وتعالى البسيمة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة طلب الغوث والإعادة الحماية من المكروه ni كتك مساعدة الله سبحانه وتعالى كوكيتو wa أنا وقوبا katika hali ya hofu na hiyo ni ibada haifai mtu kufanya isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema yani masahaba na masahaba walipokuwa katika vita walikuwa wanataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu hiyo hali ambayo wako ndani ni hali ya hofu hali ya hofu na wanataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala wadalilu dhabhi qawluhu ta'ala kwa hivyo hiyo ambayo tumetaja yote ni aina za ibada ambazo mtu hafai kufanya isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wadalilu dhabhi na nyingine ambaye ni ibada mtu hafai kufanya kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuchinja dalili yake kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katika Allah subhanahu wa ta'ala anasema sema yani sala yangu kuchinja kwangu kuwa hai na kukufa kwangu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye anamshirikisha katika hii katika hii ibada au mna sunna katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah Allah subhanahu wa ta'ala milani yule ambaye amechinja kwa asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuchinja iko sampuli mingi ya kwanza ni mtu anachinja anamwaga hii damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala li'azamatillah kwa utukufu na ukubwa wa Allah na kujidhalilisha na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ni ibada ya pili ni yaqa'u ikrama lidhaifi mtu pengine kuchinja kwa ajili ya kumkirimu mgeni wake na hiyo haina shida yote ni ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith man, amesema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu yule mtu ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama basi amkirimu jirani wake na mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdurrahman ibn Auf alipooa akamwambia aulim walau bishatin chinja na uweke walima uite watu hata kama ni mbuzi moja na ingine ni mtu kuchinja tu kwa ajili ya kukula na kujistarehe na hiyo chakula na hiyo pia ni jaiz ni mubah haina lolote haina shida yoyote ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر nadhr sasa tunaingia katika nadhr nadhr maana yake ni mtu kufanya ibada amba kujiwekea kama wajib ibada ambaye haikuwa wajib kwake mfano unasema nikipata kitu fulani nitafunga siku mbili hiyo ndo nadhr ama nikupata nikifanyikiwa katika jambo fulani nitachinja hiyo ni ibada ukifanya hivyo ushajifanyia wajib kwa hivyo kufanya kwako ni lazima na hali ya kuwa wanasema pia kidogo ni makuruh inachukiza kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam la yus, amesema la yusakhraju illa min albakhil yani bakhil ndio anafanya ibada kama hiyo Hmm, mtu ambaye ni bakhil katika ibada yake kama unafanya unataka kufanya ibada fanya si, una, unasema nikipata jambo fulani nitafunga lakini ukifanya hivyo ukisema lazima inakuwa wajibu juu yako na lazima unafaa mtume ndio Allah subhanahu wa ta'ala alisifu wale ambaye wakifanya nadhr hiyo nadhri wanatengeneza Kwa hivyo ibada ya mwisho almuallif rahimahullah ametaja ni nadhr. Hiyo nadhr tutasimamia katika nadhr. Mungu akituwezesha insha Allah kesho tutaanza asli ya pili ambaye ni maarifatu dini lislami bil adilla subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk